bimeze neza Serafina Kizimana niwe ariko aratuma amajwi yabashikira ndabaramukije mwese muduteze yombi sangwe ikaze muri ano makuru twabateguriye ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize kubaga ibitungwa na cyane cyane bigizwe n'inka byasubiye gukorwa kuva kuri uno wa gatatu ikibonekeje mu gisagara cya bujumbura ku ibagiro ry'ibitungwa ni uko habazwe inka nkeyi ugereranije n'abadandaza hamwe n'abaguzi bari bifuza inyama mugenzi wacu araza kutubwira uko yabisanze muri ano makuru hagati aho musanteri wa komine gashikanwa mu ntara ya ngozi we aramenyesha ko icofasha ari uko isoko y'ibitungo yosubira kurema kuko iterera uburyo butari buke muri komine ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi ngo bugiye kuzoshikiriza ihinguriro fomi ibiharuro izokorera ko kugira ifumbire izoboneke ku gihe kandi ikwiye navyo nyene muraza kuvyumva bikaba byashikira bashyikirijwe n'umushyikiranganje Deogide Rurema hari kuri wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru abandura umugera wa COVID mu ntara y'ubuvuzi ya Bururi bariyongereye kuva mu ntango z'ukwezi kwindwi abanyagihugu bagasabwa gukurikiza ingingo zafashwe zo kwirinda ico kiza tubafitiye na bucana yandi imvugo iremesha aya nayandi ni mukanya subiye kubaha ikaze sangwa muri sanze kuri radio subire ndabahe ikaze muri ano makuru eh, kuya kuyavugwa mu bijyanye n'ibyo kubaga ibitungwa musantere wa komine gashikanwa mu ntara ngozi arashima kubona batanguye kubaga ibitungwa ku riri ku isoko mpuzantara y'ibitungwa yo mu byegwa kuko abanyagihugu basubire kuronka akanyama bari bifuza teofile n'ibizi ariko akavuga ko icyo fasha cyane ari uko isoko yosubira ikarema ikigega cya komine kigasubira kikabomboka kuko iyo soko yatanga ibice mirongo irindwi ku ijana by'amafaranga komine yaronka ku kwezi mu mukurikira uno munsi wawe umunsi wa mbere wo gusubira kubaga twisunze intumbero twahawe n'ababijejwe aho batubwiye ko inka zibanza guca mu kibanza zikamara iminsi bibita mu ifaransa mise en quarantaine baciye tuja ku kivi rero uwo munsi baduhaye intumbero uwo munsi haraye y'inka ah, zishika ku mirongo itatu na zine hamwe n'impene zitanu uno munsi rero isango nico gituma mbona kino gikorwa catanguye hano mu kibanza cyo mu byegwa hasanzwe hazwi yuko ari ikibanza cyari gisanzwe kidandarizamwo inka ariko kandi turafise n'ibagiro nico gituma twashimye ko niyo karantine tuyishiye hano hagufi nyene kugira ngo n'igikorwa co kubaga hageze kicoro ugiye kubandanya nuko n'ubu ejo tuzokwakira izindi nka zishobora kuza muri karantene n'impene uko nyene kugira ngo no mundu ndwi itangura naho nyene igikorwa nk'iki tubonye izuba zikomeye nazo nyine zishobore kubagwa turakamo rero abenegihugu kubyitegurira kugira ngo abasanzwe bakora igikorwa co kubaga c'ubuyangayanga bakeneye ko basubira ku mirimo bagende barondera ibitungwa kandi bavyubahirize babizane ngaha tumenye ko byinjiye bikurikiranwe hanyuma hageze ko bibagwa bibagwa izegerezwa ngaha ntiziba zigenewe kubagwa ni ukuvuga uwufise iyo korora ntashobora ufise akanyana ntashobora ukuvuga ngaha haza inka gusa canke impene zigeze mu kingo co kubaga bisibura ko rero atanyungu niniya gose bishobora kuzanira eh, ikomine usibye ko inyungu nyamukuru ari uko abenegihugu bongeye gusubira kuronka akanyama muyobozi ajejwe ibagiro ry'ibitungwa arahumuriza abaguzi ko mu minsi iri imbere bizogenda neza iyo nkuru tukaza kwigaruka ko mu kanya eh, muradutunga ntiraboneka ifumbire eh, Eh, ya fomi itashikiriye abarimye ku gihe ni kimwe mu byagoranye mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje yagejwe ibidukikije uburimye n'ubworozi aho yari kwashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mwaka wa 2021 ushira wa 2022 Deogi Derurema yamenyesheje ko muri uyu mwaka mushasha bazoshikiriza ihinguriro fomi ibiharuri ko kugira ifumbire iboneke ku gihe kandi ikwiye mu mukurikira Murekere ari kuri mikoro ya Arthur Kavabushi turabe koko ko imirima abenegihugu bafise n'ifumbire isabwa bigenda bijanye binywanye kuko ntawo bideha iyi fumbire kugwa amahera make kandi ifumbire nziza irahurumbirwa n'ibindi bihugu arigero dusanga hari abadandaza bagenda bakasaba abenegihugu bakabaha amahera kugira ngo bagende biyandikishe baronke twa dupapuro twa burenganzira bwo kugira ko amahera ngo baronke ifumbire hanyuma tugasanga hariho hamwe hamwe abe abadandaza bikitse mu kiza bakiheka ku barimyi ata mirima bafise iyo fumbire yaza igaca iza kugurishwa kuri uwo mwene gihugu nyene kandi izinje cangwe ikagenda hanze iki rero twarakibonye mwirima riheze turabica hirya no hino ariko ubu byaragaragaye yuko nico catumye abene gihugu bavuga ngo bakomanze ifumbire nyinshi ariko irimo n'abadandaza aha rero bitarenze indwi zibiri tuzogira umwirimburo narasabye abayobozi bakuru ko bagenda bakicarana n'abayobozi babo bakicarana n'abarongora uburimyi n'ubworozi mu ntara utubazo tugishira habona tube tuzi ku gihe c'irima uburinganire bwa rimwe n'ifumbire ikenewe ku benegihugu kandi uwo tuzosanga yabishitsemo ingufu nke zoba rikaronona abakozi nabo tuzosanga baranebwe cangwe batadufashije neza tuzotanga raporo ingingo zibereye zifatwa tugaruke ku nkuru ivugwa ku bijyanye no kubaga ibitungwa hano mu gisagara cya bujumbura aho bamwe mu banyagihugu cyo kimwe n'abadandaza inyama hano mu gisagara bidoga ko batarose inyama uko bari babyiteze ku ibagiro ry'ibitungwa i bujumbura bagasigura ko inka cumi na zitanu zabazwe zabaye nke mu gihe habari bakeneye inyama bari benshi umuyobozi agejwe ibagiro ry'ibitungwa agahumuriza abaguzi ko mu minsi iri imbere bigiye kugenda neza jean marie mayonga yashyitse ku ibagiro ry'ibitungwa mu gisagara cya bujumbura Rambura aratubwira uko yabisanze nk'iriduka ry'ibiciro twibaza ko harimo kuba zitabonetse kuko iyo zabonetse duhora tuguronka izo dusuma tukagura twari turushe kuba tutajya akanyama aho ni ku ibagiro rikuru ryo mu gisagara cya bujumbura aho abaguzi abadandaza b'inyama n'abakora akazi ko kubaga bita abayangayanga bazindutse kuraba ko boronka inyama z'inka yaba abaguzi canke abadandaza bakavuga ko inka zabazwe ari nke cyane zagera kuri zitanu bakamenyesha ko nabagize amahirwe yo kuronka inyama ikiro bakigura ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi cumi na bitanu twanezerewe kuko ibyo batubwiye baratwijeje none twabonye ko byabaye ku nka zabazwe habazwe inka nkeyi cyane n'abantu bari ngaha mu macuniro ubwabo bonyine bari gushobora gukwigwa kuko n'izabonetse zari zizimbye cyane nk'inyama z'ubutumba umuntu yahora azigura ibihumbi indwi mugabo uno munsi zari ko ziragurwa ibihumbi icumi urumva yuko eh, zizimbye cyane ah, bivanye no kubera ko inka nyinshi nziza ngaha muri kapitali ziva interiyeri mugabo kubera ko ayo masoko yugawe izo nka ntaho ziri ko zirava n'izimubonye inka cumi na zitandatu zibazwe ngaha nizavuye ngaha mu micungararo y'aha hafi nk'uno munsi igiciro uh, ku barangura batwara mu isoko ni ukuvuga abazanye inka kubagisha barangurisha kuri barya bo mu isoko barangurisha ku bihumbi cumi na bitanu ku kiro ugiye kuyanga nawe ujya detaya ni ukuvuga ngo acagurisha ibihumbi cumi na bitandatu cumi n'indwi abanyagihugu bagasaba ko amasoko y'inka ari mu gihugu hagati yo kugururwa ku buryo bwo kwiyunguruza bwagoranye abantu ntibari babashe kwitegura kubera ryama zijyanye bafashe za karantene bari bwabitunganye neza bwanimbira ko eh, nko kuntu biza bizaba bimeze neza ingorane nyamukuru wambwiye benshi ni kubura transport ibagiro rikuru rya bujumbura rikaba risubiye gukora inyuma yaho abatari bake bidogiye bavuga ko batakironka inyama y'inka canke impene kuri iryo bagiro mu bihe bisanzwe bakaba bahora babaga inka ziri hagati ya mirongo irindwi kugera ku ijana isanganiro inama isumbi isaha sitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi hano kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubudandaji gucisha ibidandazwa mu nzira y'ikiyaga Tanganyika ngo birazimbutse kandi ni mu mwanya muto ugereranije n'ibarabara abadandaza b'abarundi bakoresha ikivugo cy'ikigoma baracari bake aho kundwi yashobora guca amatoni amajana atatu gusa ibivugo n'icegera cy'urongoye e, ikivuko cy'ikigoma urongo igituro cya gari ya moshi kiraho ku kivuko akamenyesha ko zimwe mu ntambamyi abadandaza b'abarundi bagira ari ugukoresha abakomisiyoneri bishika bakadindiza ibyashara ni inkuru ya Moize Misago Lokomotive moja inahosi kwa 2060 nkuko bishikirizwa n'urongoye igituro ca gare ya moshi cy’ikigoma kunguruza ibidandazwa hakoreshejwe iyo nzira harimwa akunguko Ali Shamte akabwa ko gari ya moshi yunguruza ibidandazwa byinshi mu mwanya muto akabona ko abarundi bari bakwiye kwijukira gukoresha ibarabara ry'indarayi locomotive moja ina horsepower. Gari ya moshi imwe ishobora gukwega ibiduga bigera ku bihumbi bibiri na mirongo itandatu ikikorera ibidandazwa bigera ku itoni igihumbi n'amajana abiri ugereranije no kunguruza ibidandazwa ubikishije mu mabarabara kubicisha mu mabarabara bisaba imiduga myinshi bigatwara n'uburyo bwinshi mu gihe kuri gari ya moshi ukoresha uburyo buke byobaye byiza ibikorwa byo kunguruza ibidandazwa bikozwe na gari ya moshi cyane cyane muri ino myaka zimwe mu ntambamyi abadandaza b'abarundi bagira harimo ugukoresha abo bita abakomisiyoneri icyegera cy'urongoye icyo gituro asigura ko abakomisiyoneri bari mu bituma abadandaza badahurumbira gukoresha inzira y'indarayi godfrey temba umudandaza bisabwa ko akorana n'umukozi w’igitoro cya gari ya moshi ajejwe ibidandazwa ariko ugasanga akoresheje abakomisiyoneri hama akamurungikira amahera mugabo ntamurungikire ivyashara ugasanga afata amahera y'abandi akayakoresha ivyiwe nk'amezi abiri bavuganye akamubwira yuko trc nibo batararungika ariko bamufashe akaza kuriha umudandaza akibaza ko trc aribo batebeje ibyashara kumbe vyacerejwe n'uwo mukomisiyoneri ibintu biruko mu gihe ibidandazwa bishikira mu kivuko cya kigoma ari bike ibishikirizwa n'icyegera cyurongoye icyo kivuko marume mchanga avuga ko inzira y'amazi ifise umutekano ugeranije n'ibarabara inzira yo mu mazi ni nziza ni hafi kandi umutekano uva ivya Share Dar canke ahandi no kubizana hano mw'ibarabara arashobora guhura n'abagizi ba nabi ariko ukoresheje iyi nzira uba ufise icizere ko ibyashara byawe biba biri mu mutekano bitandukanye no gukoresha imiduga ibiciro byacu biri hasi gharama za bandari ziko chini ikivuko cya Kigoma kiri ku isonga ry'ibindi bivuko biharugwa kuri 14 byose birungika ibidandazwa mu bihugu nka Zambia Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo n'u Burundi nkuko bandanya bishikirizwa n'icegera cy'urongo ikivuko cya Kigoma Eh, nabibabwiye mu ntango zana mu makuru abantu barenga amajana abiri bo mu ntara y'ubuvuzi ya bururi bo bamaze kumenyekana ko banduye covid cumi n'icyenda kuva mu ntango z'ukwezi kw'indwi guheze akarere k'ubuvuzi kamatana kazi imbere aho abarenga mirongo itatu na batanu ku bipimisha muri kino gihe baba bafise icyo kiza nk'uko vyavugiwe mu nama yo guhimiriza abaserukira abandi mu ntara ku bijyanye n'isekeza ryo gutanga imisegetera icimi bugimirije mu kwezi kw'icenda abari muri iyo ntara basabwe guhimiriza cyane ku bijyanye n'ingingo ingingo zafashwe zo kwirindikiza ca coronavirus kugira n'iryo sekeza rize rigende neza ibururi duhamagara Zeno Nzambimana muri kino gihe ku bantu ijana bipimisha ikiza cya korona virusi mu karere k'ubuvuzi ka matana mu ntara ya bururi hagati ya mirongo itatu na batanu na mirongo ine ngo baratorwa ico kiza nk'uko bivugwa na muganga arongoye ku karere k'ubuvuzi jeremy ndayizeye akavuga ko iyo korona virusi igwiriye cyane muri komine ya mugamba ibitigirirwa biguma vyiyongera mu ntara y'ubuvuzi yose ya bururi ivyo bitigirirwa bikerekana ko muri iyo ntara yose ya bururi ngo bari bageze ku bitigiri bingana n'abantu barenga amajana abiri mu mpera z'ukwezi kw'indwi ibi twaraye turangije bagwaye iyo ndwara ya korona virusi nk'uko bivugwa na muganga Veneranda Nyabikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi mu nama yo kuri uyu wa kabiri abaserukira abandi mu ntara yose ya Bururi bakaba baratebye kuri icyo kibazo kijanye na korona virusi igihe bariko barahimirizwa ku bijyanye n'isekeza ryo gutanga imisegetera ritekanijwe ku bigenzo ya gatanu gushikirizo ya 18 ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo bakaba babonye ko ukudakurikiza ingingo zijanye no kwirinda ico kiza cya korona virusi kubera gitari kicibonekeza mu ntara ya Bururi ariko imwe mu bituma iyo ndwara ibandanya yibonekeza mu ntara ya Bururi ikindi ngo n'abantu batogwa ico kiza ca coronavirus bagaheza bakabandanya bitemberera mu nyagihugu uko bishakiye abo nabo intwaro mu ntara ya Bururi ngo bakaba bagiye kubahagurukira mu ntumbero yo kwitegurira neza itangwa ry'iyo misegetera muganga Veneranda Nyabikiye asaba abaserukira abandi kwitanga mu guhimiriza abanyagihugu kugira ngo birinde ico kiza ca coronavirus mbere ngo izo ngingo zikazokurikizwa neza neza igihe cy'itangwa iyo misegetera nk'uko byatekanijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro na sida kugira ngo ntihagire abantu bazokwangurura icyo kiza igihe cy'itangwa iyo misegetera Colonel Rudas Baneza Maso buramatari w'intara ya Bururi asaba umwe wese icajije gukora neza kugira ngo icyo gikorwa cyo gutanga imisegetera kize kigende neza i Bururi Zeronza Bimana Radio Isanganiro tugume aho nyene mu manuko bw'igihugu ariko mu ntara ya Rumonge bamwe mu bagendesha imiduga ikoresha igituro gishasha kiri mu isoko gwagura supermarket mu gisagara ca Rumonge bari amiriza ikori nye niyo soko yatangwe kubarisha kuva kuri wa mbere bita ijya kabiri hamande hijya komine bari basanzwe bariha basaba ko komine Rumonge yotomora nimba yabimuye ibakura mu kibanza ca leta ikabimurira mu kibanza cy'uwigenga gutyo bamenye uwo bari hikori Jeremy Bizimana mustaneri wa komine rumonge avuga ko atarusha komine rumonge iratanga ngo iyo tagisi itozwe naho barusavye akavuga ko icihuta rukumviriza izo mpande zibiri kugira ngo bagire ico ko Jean Pierre Misago birasije ubwenge kubona turihiswa kabiri komine tukayiriya tora tukariha kuva mbere myandagaro turimwo batanguye kurihishwa na nyene isoko gwagura supermarket ahasigaye himuriwe igituro c'imiduga mu gisagara ca Rumonge bamwe mu bagendesha imiduga bibaza nimba bakuwe mu gituro cya leta bakimurirwa muco wigenga turabaza leta tumenye yuko ujya parikingi ari iya komine cyangwa ari iy'intara cyangwa ari iy'umuntu tumenye ku bwabo Jeremy Bizimana musanteri wa komine Rumonge aremera ko iyo parikingi ari ntirano kugira ngo abasanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu boroherwe akavuga ko komine ariko iri kwirasaba ikindi kibanza yubakamwo parikingi uwarongoye komine rumonge avuga ko atumva icyatumye bene isoko biha gutoza ikori avuga ko byabaye ngombwa ko batangura gutoza amatagisi kugira ngo abategetsi bandikiwe bagaca bihorera nayo isoko ibandanya kononekara bave mu gacerere impamvu twuba twatangiye gutoza atari ubushabwa gusa ntebe turaronka bwa mbere bw'ubwo twari twamaze kumwandikira hanyuma ikindi kigeretse ko ni uko bagiye mu gacerere ku mwanya muremure natwe tukabona ibintu biriko birononekara abantu bakigendana ibikomere ibyo muri kahise ngo babonekera ku bintu bitandukanye nko kwamana ubwoba cyangwa kwinuba abo badasangiye ubwoko umugwi n'ibindi Alexis Nibigira umuhinga mu bijyanye no kuvura imvune za kahise no kunywanisha abantu asigura ko ibyo bituma haba ubwanko gutyo bikabyura n'ikoresho ry'amajyamba biba ubwanko ku byerekeye ibyo umuntu aba yaraciyemwo hanyuma akarengerwa bimwe bimwe ntabitahure kandi bimwe bimwe ugasanga ariko aragira umutima wo kwagiriza abandi bituma rero agira agatima ko gukura ko agashambara abandi akumva ko abandi ari bo babi n'aho hoba ari amahoro n'aho abantu babona ko igihugu gitekanye kubera yuko afite ibyo bimenyetso agoma yumvira ati iyo taba abantu taba ikiri simba nk'akabarorero narabuze ikina kiriya iyo abantu bagumanye ibyo bikomere byo muri kahise ngo bivire agatima ko kwihorahorana bishobora kubasubiza mu bwicanyi bwabaye muri kahise rero abantu batahore yuko ibi bikomere ubwa mbere bifatiye ku kahise ari intanduruko y'uko abantu basubira mu ihorihori abantu basubira mu njyane iyo habaye akajya mu nkozi cyangwa ikintu gituma intoreka isubira kuduga abantu bacabasha batangura kuyihora umuhinga hanura abo bagifise ibikomere kwitura abahinga kugira babafashe gukira ubwa mbere rero icyo bakorwa nuko abantu bigishwa yuko ibyo bikomere bitavuwe tuba turiko dukomera mu cyogeje hanyuma rero abantu bakagira abahinga babafasha abahinga mu by'imyifato abaremesha kiyago barigishwe mu kibano abihebeye imana intwaro imboneza abantu bose batandukanye bakigenda bashobora guherekeza abo bantu bafise ibyo bikomere bya kahise mu kubaremura kwake k'umwe cyane hariho n'ubundi buhinga abantu bashobora gufashwa mu mugwi bakaremuruka mbere bagafashwa no gusubira gucudika n'ikibano bagafashwa no gusubira gucudika nabo nyene hanyuma bagaca batangura intambwe yo kubana neza intambwe yo kurekuriranira gutyo amahoro akarama alexine bigira umuhinga mu bijyanye no kuvura imvune z'akahise no kurwanisha abantu aremeza ko mu gihe abantu bazaba bakize ibikomere byo muri kahise azoba ari inzira yo kunywana no gusubira gusenyera ku mugozi umwe amakuru twari twabateguriye ni hano arangiriye mwakoze mwese mwayakurikiye yakoze na serafina Hakizimana ari mu winga bw'ibyuma ndabipfurije kugira umunsi mwiza